Gipuzkoa eta Iparraldearen arteko sei partaide bildu dira programa horren eramateko. Hauen artean, miarritzeko eriko etxea, Asti Centro Teknologikoa, Kosta Garbia Sindikatua edota Surfrider Foundation, gobernuz Kampoko erakundea. Bikakotx bat milioi euroko aurre kontua duen lema programak bakoitzaren jakitatea kelkartuko ditu, Guillaume Barruk, miarritzeko ingurumenerako asuantada. Alors en fait, le projet Lema va consister à une meilleure connaissance euh, du déplacement des macro-déchets dans l'océan, de manière à ce qu'on améliore nos techniques de collecte et de ramassage, aussi bien en mer qu'à terre, euh, parce qu'à l'heure actuelle, on se rend compte que bon, on a des bateaux, on fait du ramassage sur les plages, mais on fait un petit peu ça euh, au hasard. Zortea bazterrean utzi eta metodologia zientifikoa plantan emanen dute bereziki asti zentrokoek, aizea edo korontearen azterketa eginez edo teknologia numerikoak baliatuz, aturri eta horia ibaietan emanen dira kamarak, deban esibat jarriko da ondakinak ostopatzeko, oiane kabeza sentuten dugu asti zentro teknologikoan Life proiektuaren koordinatzailea da. Ba, azkenan itxas ondakinen kudeaketan gauza ezberdina, pasu ezberdina daude, ezta? Da? Detekzioan kamera batzuk erabiliko ditugu, dronak ere bai, bazkenean ba, itxas hondakin horiek nun dauden jakiteko, gero ere bai kanpaina ozeanografikoetan datuak eh, sortuko dire itxas hondakin horiek nun dauden jakiteko, gero eh, modelo matematikoekin jakingo dugu ba nora joango diren itxas hondakin horiek eta nundik datozten, azkenean beraien iturria jakiteko eta gero itxasuntzi ezberdinak egiko ditugu hondakin eh, guzti horiek itxasutik ateratzeko. Gaur egun ezin dira zenbat batu ondakin lodi hauek gure kostaldetan, baina Lifelema programak badu helburu bat, Guillaume Baruk. 70% des, des, déchets plastiques euh, coulent et sont dans les fonds marins. il y a des estimations qui sont faites, mais on ne sait pas. En gros, on ne sait pas euh, quel volume il y a. Toujours est-il que dans le cadre de ce projet, on a l'objectif de ramasser 300 tonnes de déchets dans le cadre du projet Life sur 3 ans. Pigaren urtean jadanik programaren lehen fasea plantan ezergia izan zen, ama bostona ondarkin bilduak izan ziren Euskal kostetan.